Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا إذا عبده kaže e, poglavlje u kojem je došla prijetnja onome ko obožava Allaha kod kabura dobrog čovjeka, a kako tek ako ga obožava. Koga? Znači ono koji je kabur. Pa je ovdje navedeno, autor je naveo tri hadisa, čini mi se, tako, tri hadisa i onda ona poglavlja i tekst ovaj, od, od, od slama i temije. Znači ovo je nastavak onog nekog prijetovnog što smo imali. Uglavnom ovo poglavlje govori o tome da dobar, dobri čovjek koji bude ukopan u kaburu, da dolazi do njegovog kabura i raditi određene ibadete, da se sa time može upasti, učiniti veliki širk. Ili može činiti veli širk, novotarija, koji su put vesile koji vode u veliki širk. E, I odnosno poglavlje govori o tome da je, e, da je e, odlazak na kaborove činjenje određenih radnji i badeta oko kaborova najveći sredstvo i put koji vodi u veliki širk i mali i veliki širk koji su naravno jedno najvećih grijeha. Poglavlje znači govori o tome i tekstovi hadisa ukazuju na to. Pa nam čita jedan po jedan hadis. Ovi su objedinili, objedinili dvije zapovjede, zapovjed Kabulova i zapovjed Kičula. Mhm, sljedeći Dobro. Znači u sahihu demisi su dva sahiha, u sahih Buharija i muslimi, od Umu Seleme, Umu Selema, znači žena od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koju je ono ženio nakon, nakon što je umro njen muž Ebu Seleme, oženio <clears throat> je e, po jednom rivajtu u trećoj godini po Hidži, jednu u četvrtoj godini po Hidži. E, a ona je bila učinila Hidžu sa Ebu Selemu, sa svojim mužem u, Abesiniju. Preselila je 62. godine po Hidži. E, u osnovi hadis ovaj, u dva sahiha, u njemu je došlo da su Umu Habiba i Umu Seleme spomenula ovo, što se spominje. Da su njih dvije ovo spomenule, E, to da je Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao. U tekstu hadisa e, znači potvrđuje se ova vrlo bitna stvar, a to je e, da, da se spominje u drugim rivatima, doduće poslije u drugim hadisima gdje spominje Kitabije, a ovdje se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve govori o crkvi spominji crkvu i spominji ono što se dešava u crkvama, to je da kada e, kod njih umre e, dobri čovjek, da, e, da izgradi na njegovom kaboru hram ili grob ili, ili bogomolju i, i napravi kipove ili ikone slike unutar, toga i da je poslanik sam rekao da su to najgora stvorenja kod Alažišana koji tako radi. Pa onda se navode ovdje riječi, a ove riječi su u stvari e, riječi Ibn Tejmije, šeho Islama i Tejmije. Kaže, fahavlaj džeme obine fitne tejn. I oni su, kaže, sakupili spoj između dvije fitne, dva belaja, dva musibeta, fitne kaburova, fitne kaburova i fitne kipova, tema fila i slika. Znači, kaburovom smislu, kabura zgradnje e, hramova na kaburovima, činje i badeta na tom mjestima, i pravljenje, e, pravljenje slika, činje, pravljenje slika, crtanje slika i kipova pravljenja tim mjestima. To su riječi temi. znači. E, uglavnom, u tekstu hadisa kaže ulajke širaru halqi indallah. To su, kaže, oni su, kaže, najgora stvorinja kod Allaha. E, iz toga se razumije da je, da je zabranjeno, znači ako su oni najgori kod Allaha, znači, ono koji tako radi na kaburovima, dobrih ljudi napravi bogomolju i tu nacrta slike ekipove, to ukazuje da je zabranjena gradnja meščida bogomolja na kaborovima. A doći nam poslije da je poslanik sam prokleo takve ljude. Leanehom. Kaže učenjak Mufesir Bejdavi, lema kanete Jehudova Nesara jesu dunili kubure lembija ta'adhimen li Kaže, pošto e, židovi i kršćani e, čine seždu čini seždu, kod kaburova svojih vjerovjesnika, veličajući njihov, znači njihovu ulogu, njihov značaj, Uh, učinili su, kaže, jeđa luneha kiblatin je Kaže, učinili su čak kiblom u kojoj se usmjeraju, okreću prema tim mjestima. I teha duha authanen la'anahum nebiju sansanem. I kaže, uzeli su ih božanstvima. I zbog toga je proklinje vjerovijesnik sallam A zatim kaže, Kurtubi, Ovdje ćemo navoditi mnogo citata od Uleme jer je vrlo bitno. Vrlo bitno ovdje i čak je zanimljiva stvar ovdje doći, nam poslije spomenuti. Ovaj, zato ćemo izvojiti ovdje dva predavanja za ovo. Znači ima mnogo citata iz Mezeba, od učenjaka Mezeba, šta su rekli po pitanju od pravljenja kaborova i odrasta kod kaborova. E, zanimljivo da unutar Mezeba imamo mali, poremećaj. To ćemo spomenuti poslije. Znači imamo od učenjaka prvi učenjaka mezheba koji to zabranjuju, a imamo potonji učenjake mezheba koji kažu da nema smjetnje u tome, da nema smjetnje da se kod kaborova, da se odrade određene radnje kod kaborova i tako dalje. I mi danas imamo prisutno ove kaborove koje imamo i danas kad vi odete nekom od naših zvaničnim institucijama kaže da nije dozvoljeno torbeta i kaborove koje imaju koji su kod naših džamija, on oni se ovaj, začupili, da čuj, koja si ti vjera, jel, odakle ti dođe. od to da nije dozvoljeno, čuj nije dozvoljeno biti kod nas, jel. Kako nije dozvoljeno. I sad, sad treba sa njima obiđiva, kažeš njima ima, ovo govorim zato što sam lično razgovarao sa osobom koja je predavala u medresi, godinama je ošla u penziju i onda kad smo tu temu, nenamjerno bi, bili smo se našli u Begovi džami, pa razgovarali o tome, u nekih 7-8 godina, i ovaj, ako ja, razgovarali smo onaj, neobavezno, uglavnom ja spominjem da je to jasno pitanje, da ima jasni hadisi koji kad da spomenuo neke od ovih hadisa, on se znaju koji to nevjerojatno. Nevjerojatno da ima neko kao takvo mišljenje. Nevjerojatno da ima neko mišljenje da nije dozvoljeno grad kaborove i da nije dozvoljeno kaborove kod džamija i da nije dozvoljeno te kabore i da, i da nije dozvoljeno otići kod tog kabora i uputit dovu, fatihu, ovako, onako ili određene druge stvari koje se rade kaburo, ovaj, čovjek se jako iznenadio, ne zlonamirno, ne zlonamirno, ne, nego se iznenadio da ima to uopće tako, jer to prvi put kao čuje. E, zašto on navodi iz razloga? Znači da je raširenost pogrešne prakse i poimanja tog pravljenja kaborova i oko kaborova i što će kaborov nama oko džamija, i kad je nastala fitna sa kaborovima, fitna u smislu bela i umetu, mi smo imali, ja sam držao predavanje, u Zenci bilo predavanje o obožavaocima Kabura, pa smo se vratili malo na, na tu temu. Ima fini knjiga napisana na tu temu, kada je to nastalo, kako je to nastalo, govorili su učenjaci. I zaista je to veliki belaj. Ovaj, a, zašto ovdje navodim, navodim ovo mjesto? Znači u ovom pogledu se govori o tome, e, A si jasni, trebali biti jasni kod dan, a onda dolazimo do zanimljive meseli, vidjet ćete poslije, da, da neki faki tumači zašto se ovaj, zašto ne treba da se klanja kod kaburova, iz razloga kaže što boja e, e, illet zabran, illet ne, e, smisao zabrane klanjanja kod kabura kod došlo hadisma, tu ne mogu negirati, je u tome kaže što bojazna da se čovjek ne zaprlja od kabura. Zbog nečistoće kod kabura. Pa kakve nečistoće kao, kakva nečistoće ima kod kabura? da, da ne bude nešto nečisto kod kabura, pa je zbog toga došla zabrana. A to neki od fakija govori, to je nevjerojatna stvar. I sad treba se potruditi da ti da, da je to greška, to je pogrešno tumačenje uopšte. Da nije došla zabrana zbog nečistoći koja te može zadesti oko kabora, kako koja nečistoća, da izađe njegovo ili mrtvo tijelo, da, da bude nešto, trvina. Na kraju, jel musliman kad je, ovaj, je čist i mrtav i živ, jel tako? Jel, jel, tijelo meita, čisto ili nečisto? Dakle, koje nečistoće je riječ? Zaista tako govori, znači da je ilet zabrane koja je došla zbog nečistoće. Ako nema nečistoće, znači dozvoljeno. U tome je pojenta. Ono što sam malo pričao. Malo prije pričao, ono, kad se obrne i A u stvari, ono, prvi fakti učenjaci govori, na navećemo te tekste, govoriti o tome da je, da je smisao zabrane zbog toga što to vodi, da je to put, vesile koje vodi u veliki širk. U mali pa veliki širk. Ako se ovdje kod kabura radi te aktivnosti. Jer hadisu kazuju na to. I ovaj, a, znači, ali bitno je da znamo to, da ima neko ko to tumači drugačije, ko to predstavlja drugačije, kao da je to u redu, kao da je to normalno. A u stvari to je pogrešno, naravno, jer tekstovi hadisa su ovaj, jasni, trebali bi biti jasni. Uglavnom kaže imam Kurtubi, kaže ima savara suver suvar, lijete esu biha, vojete zekeru malehom saliha. Kaže, oni su, kaže, napravili te kipove, napravili su te kipove od svojih dobrih ljudi, kaže da bi se sjećali njihovi dobrih dijela koji su radili. Svejedno bili vrijesni, ili dobri ljudi. A u tekstu hadisa ovdje misli se na dobri ljude. Kaže, fe štehidu kejčtihadin, pa da i oni ulažu truda u ibadetu, kao što su i ti dobri ljudi jel, vršili truda u ibadetu, da i posjećaju ti e, dobri ljudi. To je slično ono što je spominjao kad kada je spominjao ona imena oni kod, kod ovaj, kipova od, e, od Nuha, i salam to je spomenuto u suri, da su to bili stvari imena dobrih ljudi i kako je to teklo da su oni napravili njima kipove, da bi posjećali na ibadet, pa je to onda poslije, kad je prošla ta generacija, došli su oni drugi pa su počeli da obožavaju te kipove. Kaže, o ja budune laha indja kuburi, da obožavaju Allah Đašanu kod kaburova njihovi. To u početku. Kaže, thumme halefehum qavmun džahilu muradehum, se vasvese u šeitanu. Kaže, zatim naslijednik je došla generacija poslije njih koji nisu zapamtili, nisu znali cilj toga što su oni napravili te kipove ili te slike od tih dobrih ljudi koji treba posjećati na ibadet. I da čine kod njihove kaburu, jer onda posjećate ona ibadet. Kaže, i onda im dao onaj došaptavanje, izvršio šetan. ene eslafen kanu ja budune hadi suvar. O da su njihovi prijatelji stvari bili obožavali te svejedno bili kipove ili slike, svejedno. Vi znate da nas ovaj, kod kršćana, znači oni upućuju određeni badet kad dođu i do kipa, tamo ima kip od e, Isa ali Hiselama, ili, ili Marije Djevice, ili slike imaju. Dođu do slika i upućuju određeni badeti prema slikima i prema kipovima. Kari kanu ja budune hadi suvar, kaže, obožavali su te kipove, i veličali ih, dizal na stepin. Fa hazara ne bio sam sadem an misli hada. Kaže, pa je upozorio na to poslanik, ali sallallahu alaihi sallam, seden li mu edijeti Kako bi zatvorio puteve koji vodi u taj, u taj širk. U tome pojentu. Naravno, u kontekstu, kontekst ove teme e, e, obavezno treba spomenuti i to što se desilo ovaj, sa kavoru poslanika sallallahu alaihi sallam u mešdžidu poslanika kako je došlo do tog da je on ubačen unutar mešćida e, kako, kako to tumače raznorazne skupine i ko je odgovoran za to i tako dalje, vezano za ovo, znači, vezano za ovu temu ovdje. Jer to je glavni neki prigovor koji kaže, prigovor vehabijima je to šta vi pričate, eto vam Saudi vaš ima kabur unutar mešćida. E, dalje kaže ove riječi, rekao je temije. znači ovdje kaže da su ovi e, spojili dvije fitne, fitno kaburova, on pa je upozorio na ono što su oni radili. Da nije toga i njegov sabor bio ubijen i istražen. To nije urađeno u stvari da ga neko ne prizna. Mhm. Znači to je ovaj tekst na Madisa još, još preciznije spaja i, e, stanje poslanika sa sanem i njegovog kabora. Kaže kada je poslanik sa sanem bio jel, ovaj, na, u smrtnoj bolesti prije nego preselio, pa imao ovaj, ogrtač, koji se spominja početku hadisa, uglavnom nakon što se otkrio, e, e, rekao je La'an Allahu ala jehudi esar prorok neka Allah prokuni i židove i kršćane koji su i tehadu kuburen koji su uzeli kaburove, kaburove svojih vjerovijesnika mešidima. Kaže i u Hadiru Masaneu, ovo je Ravija spominje koji prenosi od znači, Aisha radi anha, odnosno e, u ovom slučaju da li u pitanju Aisha, nije u pitanju Aisha. Samo da vidim ko je, ko je ovdje ravija. Hm? Ne, ne, ne, da, od Aisha jes, jes. Aisha jes, ali zato što kažem na početku, lehuma Anha, kao da je prijetno spomenuta Aisha, a bila je u Seleme. Dobro, od Aisha se ovo prenosi. E, uglavnom, kaže, ovo se riječi od Aisha, Haziru sane upozorava poslanik sada na ono što su oni radili. A to su da učinili kabor od svojih vjerovjesnika mešidima. A vi danas znate, ja ne znam jeste imali priliku da gledate, imate čak na YouTube možete naći da, sakupljeno, ovaj, to su neki ovi eh, suf, sufijski tarikati radili, da su imaju slike i prikazano kaborove svih vjerovjesnika što postoji. Svugdje imaju kabor neki. I, I, to unutar umeta našeg, to nije tamo, a nam neko drugi nego naši ono, kod muslimana imaju kabure skoro za svakog poslanika za kojih se moglo znati da ima da postoji. Kabure imaju tu neki jako neobični kabur, neki dugi po 3 4 metara dugi kabur. Koliki su tu ljudi bili, ja ne znam, uglavnom nevratni kaburovi. Ja. Dobra kasa. Uglavnom, ovaj, Ovaj, to postoji, znači, nevratno, kaburova ima toliko i to je ti se kaburove čuvaju i pripisuju se da su od tog, tog vjerovjesnika ljudi tu dolaze, ovi koji hodaju, turisti, hodočasti i tako dalje, Znači, normalno, tu je, tu je pitanje i biznis i vjerska institucija koja, koja bdi na tim ili država koja je uključena u to, ima tu interes jedni drugi, porezu, jedni drugi. Uglavnom, ovaj, znači, to je poznato toliko rašireno da je to sasvim normalno i, da, i, kao među, ljudima ovaj, i rašireno kao da je to sasvim u redu, da, tu, da to jest tako. To jesu pravi kaburo, jesu od vjerovjesnika, Ovaj, i, i, sad normalno sad nadoveže se ova mesela. Ako su kabrovi vjerovjesnika otići kod tog kaborova učiniti određeni badet od onog stepena, u najmanju ruku, ono, da odeš na to mjesto da, da misliš ovaj, da je vrijednost u putu jednu fatihu ili dovit Allahu Đelešan na to mjesto jer se prima dovat od no, notarije pa do onog većeg stepena sa u kod kaboru pa i tako dalje do širka obožavanja kod kaboru. Znači to sa stepene tih devijacija koji se dešavaju u praksi. To postoji tu stvarno, znači nije nešto, da pričamo nešto, ova, neka teoretska mesela koju mi sad trebamo znati, pravilo i idemo dalje. Nego zaista ovo postoji u stvarnosti praksi. Znači nije samo kabor poslanika, znam sad, nego kabor i ostali vjerovijesnika. Pogledajte, na, da možete naći na internet, znači, i to na našem jeziku, znači, tamo ukca, znači, kabor vjerovijesnika, znači, izbacit će vam tam serijal, znači, ima duži malo video, na gdje imaju, znači sve da, da koji je HABOR, od kojeg vjerovjesnika i tako dalje. Sad, narod se ne bilo dileme od toga, znači nije potvrđeno ništa od toga od tih HABORova. Ništa tu nije potvrđeno, to tačno. Da je to, da je to ispravno, da je to zaista da su, da sto kabrovi vjerovjesnika kojima se pripisuju. Ne samo vjerovjesnika, čak i ostali ljudi, neki poznati ljudi. Da završimo tekst Hadisa. Kaže, la, la, ubrize kabruhu, da nije toga, da nije čega toga, zabrane da se napravi na kaborova vjerovjesnika mešidi, kaže le ubrize kabruhu, kabor poslanika sallallahu ali se ne bi bio istaknut, bilo bi napravljeno na njemu građavina. Gajre enahu eh, hušije en jutehade mešida, osim kao što se bojalo da ne, napravi se od njeg mešid, odnosno bogomolja, da mjesto gdje ljudi, ljudi čini i bade. Eh, mi danas imamo to, tako? Jel imamo tako nešto? imao mešid poslanika sa pardon, kabur poslanika nam, u mešid, u, u sobi radi radijallahu anha, a to je sad ubačeno u mešid, ljudi tu dolazi, oni koji svakako pitanje kaburova tumači na nakaradan način, on tu dolazi i iskoristi priliku za svoje, za svoje ibadete. To se dešava. Sad kako to objasniti, kako o tome govoriti, kako to spustiti u stvarnost, e, kako je do toga došlo, može se to spriječiti, ne može se spriječiti i tako dalje. E, uglavnom, ovaj, znači, e, već sam znači, na ovom mjestu, kod ovog ovdje poglavlja, e, zavrijeđuje da se vratim, i to je autor radio, znači, autor e, Abdurrahman, Abdurrahman Ali Šejih, priliku komentara Fetul Međidovu knjigi, znači, naveo je ovdje, naveo citate e, učenjake Mezheba, potvrđujući i one prve i one potonje neke koji su naveli, znači i tu grešku koja se desila kod tumačenja ovog pitanja, ona postoji, znači ona se pripisuje da je to od islama, pogrešno tumačenje ovog pitanja. I što se to u školama uči, regularnim vjerskim školama se uči da, je, da ovo nema smetnje, da se to pravi oko kaborova, da to nije isto kao kipove, obožavanje i ovo i tako dalje. I zato, e, zato zaslužuje da se oko ovoga više zadržimo, zadržimo da bi imali neko osobno poimanje oko toga, odakle dolazi problem, odakle dolazi problem, da ne, mislim, znači, da ne mislimo da je ovaj, e, ovaj, e, da je, znači, ta devijacija, ta pogrešna praksa da je raširena tek tako, znači ona ima svoju svoju pozadnu koja je podupire. Pa ćemo ovdje stati zbog namaza, pa ćemo nastaviti šal sljedeći put da završimo ovo pogled. Svane kallahu me tke ešhadu en la ilaha neta, istakvu rike wa tubu ilu. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam